Book 2 53 53 Dükkanlar Mahallat Spor malzemeleri dükkanı arıyoruz. نبحث عن محل للأدوات الرياضية. Bir kasap arıyoruz. نبحث عن محل جزارة. Bir eczane arıyoruz. نبحث عن صيدلية. Zira bir futbol topu satın almak istiyoruz. نريد أن نشتري كرة قدم Zira salam satın almak istiyoruz. نريد أن نشتري سمك سلامي معلب Zira ilaç satın almak istiyoruz. نريد أن نشتري أدوية Futbol topu satın almak için spor malzemeleri dükkanı arıyoruz. نبحث عن محل أدوات رياضية لكي نشتري كرة قدم Salam satın almak için kasap arıyoruz. نبحث عن محل قصاب لنشتري لحم سمك سلامي İlaç satın alabilmek için eczane arıyoruz. نبحث عن صيدلية لكي نشتري أدوية Bir kuyumcu arıyorum. أبحث عن بائع مجوهرات Bir fotoğrafçı arıyorum. أبحث عن محل تصوير. Bir pastane arıyorum. أبحث عن محل مرطبات. Çünkü bir yüzük satın almayı düşünüyorum. في الحقيقة أنوي شراء خاتم. Çünkü bir film satın almayı düşünüyorum. في الحقيقة أنوي شراء أفلاما للتصوير Çünkü bir pasta almayı düşünüyorum. في الحقيقة أريد شراء كعكة Bir yüzük satın almak için mücevheratçı arıyorum. أبحث عن محل مجوهرات لكي أشتري خاتم. Bir film satın almak için fotoğrafçı arıyorum. أبحث عن محل تصوير لكي أشتري فيلما. Bir pasta satın almak için pastane arıyorum. أبحث عن محل المعجنات لأشتري كعكة